פרק ו' ויען איוב ויאמר לו שקול יישקל כעשי והבתי במאזניים יישאו יחד כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שותה רוחי ביעוטי אלוה יערכוני הינהק פרא על הדשא? אם יגעה שור על בלילו? היאכל תפל מבלי מלח? אם יש טעם בריר חלמות? מאנה לנגוע נפשי, המה כתבי לחמי. מי ייתן תבוא שאלתי, ותקוותי ייתן אלוה. ויואל אלוה וידכאני, יתר ידו ויבצעני. ותהי עוד נחמתי, ואסלדה וחילה לא יחמול, כי לא כיחדתי אמרי קדוש. מה כוחי כי אייחל, ומה קיצי כי אאריך נפשי? אם כוח אבנים כוחי, אם בשרי נחוש, האם אין עזרתי בי ותושייה נדחה ממני? למס מרעהו חסד, ויראת שדי יעזוב. אחי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבורו. הקודרים מיני קרח, עלמו יתעלם שלג. בעת יזורבו נצמתו, בחומו נדעכו ממקומם. יילפתו אורחות דרכם, יעלו ותוהו ויאבדו, הביטו אורחות תימה, הליכות שיבה קיוו למו. בושו חיבתך, באו עדיה ויחפרו, כי עתה הייתם לו, תראו חטאת ותיראו. הכי אמרתי, הבו לי, ומכוחכם שיחדו בעדי, ומלטוני מיד צר, ומיד עריצים תפדוני, הורוני ואני אחריש, ומה שגיתי הבינו לי. מה נמרצו אמרי יושר, ומה יוכיח הוכיח מכם. הלהוכח מילים תחשובו, ולרוח אמרה נואש, אף על יתום תפילו, ותכרו על רעכם. ועתה הואילו פנו בי, ועל פניכם אם אכזב. שובו נא, אל תהי עוולה, ושובו עוד צדקי בה. היש בלשוני עוולה? אם חיכי לא יבין הבות